доки не повіє з Дніпрового понизя теплим вітром, і в солодкій муці лопнуть бруньки на березах та кленах, і вона знову покотиться в зелені трави, але покотиться уже трохи іншою. А нинішній отей спекотний, посріблений першою павутиною день був оповитий для нього якимось невиразним смутком, якоюсь особливою тугою, такою ж незбагненною, як зимовий сон соснового бору серед снігів, або тремтіння одинокої зірки, скованого мовчанкою нічного неба. Літо грало барвами але всі ті барви були притемнені. Воно буяло, проте в цьому буянні був глибоко прихований натяк на те, що все в цьому світі починається з кольорів світлих, із звуків мажорних, а завершується чорним крепом і космічною тишею. Мабуть, тільки людська душа може вловити це, тільки їй дано так глибоко перехилитися туди, куди боїться заглянути все суще, бо інакше воно одразу ж загинуло б. Людина від цього дотику не гине, навпаки, саме в такі моменти їй і вдається вловити всю безконечну плинність світу пройняти його думкою, ув'язати в один ланцюг, у якому вона сама лише одна з ланок. Одначе ланок особливих. В такі моменти вона по-іншому осягає і себе, і все довкола, проникає в саму серцевину буття. Невиразне тьмяне стає для неї прозорим і все, чого не могла поцінувати раніше, знаходить свою справжню ціну. Саме так причина смутку в настрої, з яким вийшов з двоповерхового, колись зі смаком вимурованого і впорядкованого, навіть різьблений фриз і мініатюрні колони під балконом, а тепер темного в тріщинах будиночка. Він і стояв задивлений кудись і помітив давнього товариша, аж коли той опинився просто перед ним. І не подивував. Глянув так, не би вони розлучилися вчора або взагалі не знав його. Обидва були одного віку, десь за сорок одягнені майже однаково, зважаючи на спеку і на моду, проте в другому пильне око одразу вгадувало провінціала, жителя районного містечка, людину інтелігентну, надмір заклопотану, таку що й за модою її нема коли стежити. Таким одяг здебільшого купують дружини вивезені ними після закінчення вузів з столиці. Життя їхнє гайнується на безуспішну боротьбу з провінційністю, а також на те, щоб повернутися назад до столиці. Саме так чи майже так склалося у Степана Родіоновича Кримчака, який піднімався стежкою вгору. Він і справді колись закінчував інженерно-будівельний вуз, а потім одружився з киянкою, студенткою Інституту іноземних мов, виїхав на Чернігівщину і працював там. До Києва навідувався в ряди годи, раз чи двічі на рік. Колись вони з Огієнком сиділи на одній лаві, користувалися однією тумбочкою в гуртожитку на верхній полиці якої лежали спільні конспекти та книжки, а на нижній теж спільні хамсай помідори.